Otsaiak hogeita zortzi ditu gaurko honetan osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berrio irretiaren albiste emankizuna. Aurre kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia atzoko osoko bilkuran Nafarroa baik eta bilduk aurrera atera zituzten 2013ko kontuak. Iaz izandako babesa ez dute jaso aurtengo aurre kontuek udal gobernu taldeko alderdien zazpi botoekin atera ziren aurrera kontuak, hau da, Nafarroa bai eta bilduren botoekin, UPNek, PSNek eta izquierda Ezkerrak kontrako botoa eman zuten eta PP taldeko Jose Ruz zinegotziak berriz abstentziora jo zuen arazo personalak zirela medio zirriborro aztertzeko aukerarik izan etzuela argudiatuta. Nafarroa bai eta bilduk aurkezutako emendakinak izan ziren aurrera atera ziren bakarriak, hala ondoko adostu zuten alderdiek. Alba zentroaren diru partida zazpi mila euroan gehitzea. Aurre eskolako diru laguntzak mila bosteun euroan handitzea, publizitate edabide eta plenoen erretransmisio erre partida handitzea, udal enplegu plana sortzea berre hogeita marmila eurorekin, udal teknikarien plan estrategikoa abiaraztea, berre berdintasun saileko langileen erretribuzioak amaboz mila eurotan igotzea eta aurre eskolako jantoti, jantokiko gastua handitzea beste amaboz mila euroan. Gainontzeko emendakin guziak atzera bota zituzten. PSN, UPN eta Izquierda Ezkerrak akordioetara iristeko borondate eza leporatu zioten gobernu taldeari, baina Xavier Lasa alkateak erantzun zuen bilera ugari izan dituztela talde guztiekin, baina beste alderdiak izan direla ezer hitzartzeko auk aukerarik eman ez dutenak. Bereziki mingarritzat jozuen lasak izkierda ezkerreren jokabidea, haren esanetan aurrekontuen alde egiteko hitzarmena sinatua baitzuten bezperan, eta ondoko bilkuraren, osoko bilkuraren egunean bertan, ezkerriako zinegotziak bertan bera utzi zuen akordioa. Ezkaba mendiari buruzko itzaldiekin jarraituko dugu atzo Carmelo urraren txanda izan zen. Iruñ herria ezkabari begira jardunaldiek aurrera darraite egunotan, hainbat aditu eskaintzen ari diren itzaldiekin. Atzo Carmelo urra berriozarko irakasle hoiak El Monte Ezkaba izu influenzia en los pueblos que los rodean izen buruko itzaldia eman zuen. Entzun dezagun bertan esandakoaren zatitxo bat. Plano, de 1870. A mí me gusta mucho y me parece muy interesante, porque justo es de ocho años antes de empezarse el fuerte. Entonces veremos que de fuerte, nada. Que el límite de Berriozar era Carrués, por el norte. Aquí tenemos claramente las tres partes que tenían todos los pueblos. Una parte llana, dedicada a la agricultura, lo que llamaban la tierra de pan traer, panificados. Otra parte que era el piedemonte, Vemos el culo aquí, el pie de monte y las viñas. Esto que estoy marcando ahora de este color son las viñas. Aquí está el pueblo, aquí están las huertas. Y luego, estos son los pastos. Fijaros qué poco monte había en 1870. Claro, se habían padecido cuatro guerras en menos de 100 años. Y creo que hemos intentado ver cómo nuestros antepasados se aprovecharon del monte y lo cuidaron. A mí me gustaría que nosotros también, por lo menos, lo cuidásemos. Lo cuidásemos ya que no nos aprovechamos de él, ya solamente con las visitas, lo cuidásemos con la mentalidad que tuvo la Hermandad del Árbol del Pasaje y con la mentalidad de Miguel Echarte. Gaur arriatxaldean berriz, Carlos Ochoa memoriaren autobusa ekimeneko kideak Ke hacemos con Ezkaba izeneko solasaldia gidatuko du. Eta ostiralean, Ezkaba gaineko eraikinak mendeetan zehar izan duen bilakaera aztertuko du Iñaki Sagredo historialariak. Itzaldi guztiak arriatxaldeko zazpit erdietan hasiko dira kulturgunean. Eta larun batean azkenik, natura eta historia ibilbidea antolatu dute mendian barna Andoni Ropero biologoaren eta Emilio Majuelo historialariaren eskutik. Eta eta mintzakide egitasmoarekin elkarlanean. Ibilaldia goizeko amarretan aterako da lantzeluze frontoitik. Eta kultur itzurduetara pasako gara orain berriozarko musika eskolak ikasleen entzunaldiak antolatu ditu egun hauetarako. Otxailaren hogeita bostetik martxoaren hogeita batera bitartean entzunaretoan berriozarko musika eskolako ikasleen entzunaldiak egiten ari dira. Ziklo honetan eskolan irakasten diren instrumentu guztietako kontzertuak ikusi halko dira egunero, egunero. Gaur, trompete ikasle kontzertua eskaineko dute arriatxaleko zazpietatik aurrera. Eman aldietara sartzeko gonbidapena eskatuko da, gonbidapena izen kontzertuaren egun berean jaso halko dira musika eskolako idazkaritza bulegoan hasi baino ordu bete lehenagotik. Eta datorren beste itzordu interesgarri bat, gaurtik aurrera ospatuko diren Andaluziako jardunaldiak dira. Alaxe da, Andaluziaren eguna abia puntu hartutan Afarroako Andaluziako etxea berriozarren kokatuta dagoena, amaika ekitaldi antolatu ditu, gaurtik aurrera datozen egunetarako. Andaluziaren eguna, esan bezala gaur bertan ospatuko dute, hilako hogeita sortzi, aurrera txaleko zazpiak eta laur denetatik aurrera, Andaluziako etxearen egoitzan e, foruen pasealekuaren bosgarren zenbakian. Pregoiaren irakurketa Alberto Catalan parlamentuko presidenteak eginen du eta horren ostean flamenko jantzien desfilea eta erakusketa eta ardo dastaketa eskainiko dira. Ekitaldiak aste osoan zehar luzatuko dira. Eta ostiral honetan Marrok ekimena eginen dute musika eskolan. Emakumeon askatasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzeko eh, Marrok iragana oraina eta geroa izeneko erakusketa ikusgai paratuko dute martxoaren batetik amabostera bitartean. Ostiral honetan gainera arratsaldeko sei terdietatik aurrera erakusketaren inaugurazioa eginen da baina aurrez gainera dokumental baten eh, proiektzioa eta baita zuzeneko musika emanaldia ere berriozarko entzunaretoan. Martxoaren sortziko itzordu orduari begira, beste hainbat ekimen ere antolatu ditu berriozarko udalaren berdintasun sailak, filme manaldiak, manifestazioa, eta baita jai aldarrikapen egun bat ere, eguzki plazan martxoaren amarrerako. Xetasun guztiak albistegi honetan emanen dizkizuegu data urbilduala. Eta gure albistegiarekin amaitzeko, egur aldiaz eh, mintzatuko gara datozen eh, minutuetan. Orain bertan iru graduko temperatura daukagu berrio zarren, eta badiru dit termometroak ez duela gora eginen nabarmen, e, datozen orduetan eta retxalde partean bost graduko gehienezko temperatura izanen baitugu. Zeruei dago e, estalita ibiliko dira, egun guzian zehar odeiak izanen dira nagusi beraz. Eta hause izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.